для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашу увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса Вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. яны разбяруцца паланая прымружыла блакітныя вочы толькі руками наймітаў як на сойме ў слонме калі паслугач пана радзівіла валовіч нападаў на майго брата пасмеў прыніжаць яго у той час як ягоны гаспадар заліваў вочы віном а потым мой брат змушаны быў бараніць воўчы на радавую сядзібу панятоўскіх ад радзівілаўскіх банд гэткі агідны банальны наезд а не агідна гэта што ваш брат, жанаты між іншым мужчына, паехаў у Петербург прапаноўвацца ў каханкі новай імператрыцы, раз'юшыўся пана Галінскі. Жыў там як самадайка прабачце на агледзеных, Ножкай па паркеце шкваркаў перад немкай царыцай, якая свайго мужа на той свет справадзіла. Радзівілы прынамсі ні пад каго не кладуцца. А ці не ваш панікаханку слаў ліст расійскай імператрыцы, як толькі тая аўдавела, пратэкцыі прасіў, у вернасці кляўся, насмешна кінула паланейка. А фронт атрымаў вось і шалее, вось і вся ягоная незалежнасць. Няпраўда, няпраўда, пачырваніў пан Гервасі. Гэтага не можа быць. Не пісаў ягоная мосць радзівіл такога ліста яшчэ як пісаў з'едліва прагаварыла багінска і самымі куртуазнымі словамі карону выпрошваў магу сведкаў даць ды пан каралі без кароны кароль адчайна крыкнуў агалінскі калі ён кароль дык э, дзе хоць якая разумная справа якую ён зрабіў для краіны га Багінская гатовая была вочы вынуць жаніху. Мядзведзямі за міжлёкай у гасцей палохаць. Мой пан, брат, мануфактуры ладзіць. Дарогі пачыніў тэатр ягоны налепшы ў Европе. У Радзівілаў таксама мануфактуры і тэатры маюцца. Пан Ервасія жну руку на дзяржальна шаблі паклаў нібыта на сойме падчас гарачай дыскусіі. Галоўнае, ён... Ён... Незалежность княства оборонить, бо у статуте сказано, человеку почтивому ничего не может быть дорожей за вольность, бо яна скарб, який ниводною сумою переплачены быть и не может. Ён оборонить вольность, узвысила голос Полонейка. Потопить краину у пьянстве дезвадах. Да У дзяржаве павінна быць моцная рука, і ўладар павінен быць чалавекам разважлівым і адукаваным, як мой пан брат. Панове, можа быць, працягнем пошук? прапанаваў пранціш вырвіч, сумна думаючы, што насамрэч усе яны сюды патрапілі з-за інтрыгаў расійскага шпіёна, і трон ужо прадназначаны не баенскім і не радзівілам, а цялку панятоўскаму. У вузкі праход, які адкрыўся падаркай, амерыканец і паланейка ўмудрыліся са злосці праціснуцца разам. Амерыканец у адной руцэ трымаў ліхтару другой шаблю. Паланея, пранціш мог прысягнуць, пад плашчом сціскала сімпатычны востранькі кінжальчык. Вырвіч неаднойчы заўважаў, як яна яго перахоўвае. «Амерыканец» Лёднік прываліўся спінай да сцяны з боку ад уваходу і стамлёна прымружыў вочы. Падобна цікавасць да спадчыны доктара Ді у яго за доўгі шлях канчаткова выветрылася. Расчарваныя крыкі змусілі студыёзуса і прафесара рушыць за спадарожнікамі. Нічога не знайшоўшы маленькім памяшканні, больш падобным да калідора, Тыя вывучалі яшчэ адну сцяну, за якой гіпатэтычна мог хавацца праход. Гэта была пліта, адрозная ад іншых сценаў. Мяккі вапняк, прыкрашаны барэльефам, што нагадваў дрэва заміж лістоў, на ім раслі лічбы і літары. Лёднік цяжка ўздыхнуў. Ягоная місія не скончылася – Так, так. Перед нами арбор раритатис, древо редкости. Профессор водил долгими пальцами по обрысах барельефа. Гэтак доктор Ди выяўляў чалавечае жыццё. На кожным ярусе дрэва, Чалавек праводзіць сем год, а пасля робіць выбар, куды рухацца далей. Бачыце, разгалінаванні ў форме літары іпсілан. Сем, сума мужчынскай лічбы тры і жаночай чатыры. Таму задачу на кожным этапе чалавек павінен выканаць дваістую. Завершанасць гэта 8 ступеняў. Ва ўзросце 4 на 7 гэта значыць у 28 гадоў галоўны выбар, або мы робімся эгацэнтрыкамі і тыранамі, выбіраючы матэрыяльны свет, ці пнеўматыкамі. Праз элементы паветра і вады падымаемся да духу агню, становімся філосафамі. І апошняя ступень перад пасвячэннем 56 гадоў літара і просты шлях уверх. Паралельна сваім разважаннем прафесар націскаў на адпаведныя часткі барэльефа. Літа прадказальна адсунулася. І не нудзіць быць такім вучоным, прабурчэў пан Гервасі і палез за панны Багінска, якая ўжо заскочыла ў новае памяшканне. О, труна, ці што? Напружана папытаўся пана Галінскі, сузіраючы доўгую скрынку з пакрытага чорным лакам дрэва, якая займала амаль увесь маленькі пакой. Лёднік уважліва гледзеў скляпеністыя сцены, каменную падлогу прастукаў, памацаў. Нічога тут больш няма. Доктар быў пазёр, каб што яшчэ схаваў, пакінуў бы філасофскія загадкі. Давайте гэта вынесем на святло. скрынка была падазрона лёгкай. Пранціш, якога ўсё-ткі прабраў азарт, пераконваў сябе, што магчыма дзі, прыдумаў невялікі вогненны меч, які павінен змяшчацца ў руцэ. А наверсе іх чакалі. Сапраўды не магло ўсё аказацца так проста, што Дзясяткі са два ўзброеныя ўсім, чым могуць быць узброеныя найміты на службе у дужа важнай персоны. І вось тая персона. Скрынка ляснулася падлогу. Лёднікі пранціш і галінскі выхапілі шаблі. Анна Багінская мудра схавалася з кінжальчыкам за спіну містара Айсмана, чэмпіёна вулічнага бою. Да іх падыходзіла Пандора. такая самая, як сядзела у лабараторыі віленскай акадэміі. Толькі вочы меншыя нармальнай чалавечай велічыні і старэйшай яна стала. Гэтай пандоры у моднай сукні са светла-шэрага шоўку і лазуркавага аксаміту, усыпанай перлінамі, расшытай срэбрам з белым футрам, Няхай на накінутым зверху ў сінім капелюшы, упрыгожаным тым жа белым футрам, можна было даць гадоў 25. Але звыкла ўладны твар, уладны да жорсткага, быў як бы не падлеглы ўзросту не твар, а маска. Не чалавек, а сымболь у парчы з лілеямі. «Эфнен! Отчиняйте!» – скомандовала Пандора по-немецку, и яе слуги заваждаліся з масянжовымі пасамі, якія перацягвалі скрынку. «Трэба меркаваць. Маем гонар бачыць леди Кларенс». Ветліва па-нямецку прамовіў лёднік, схіліўшыся ў свецкім паклоне. «Можете называць мяне і так», – няўважна адказала Пандора, пільна назіраючы за працэсам адкрывання чорнай скрынкі. «Зусім як у антычным міфе», – прашаптаў пранціш прафесару. Той пасміхнуўся куточкамі роту. Чароўная Пандора – зноў збіралася адчыняць чорную скрынку, якой былі схаваныя ўсе беды чалавецтва. Нарэшце накрыўка для цела і зацікаўленыя асобы прагнуў таропіліся ўнутр. Нічога падобнага на меч там не аказалася, але леді Кларэнс выхапіла срэбны футарал, у якім звычайна захоўвалі футарал, старажытныя пергаменты. Слуга пачціва дапамог яго раскруціць, дастаў пажаўцелыя скруткі, а ледзі паглыбілася ў вывучэнне папер. Каралеўскія пячаткі, якія віселі на прамацаваных да пергаменту шнурах, сведчылі, што гэта не проста вершыці прыватныя лісты, а кляйноды. Дакументы, асаблівай важнасці. Пан Гірвасі адштурхнуў плячом слугу, які стаяў ля скрынкі і памацаў незразумелую канструкцыю, якая засталася ўнутры, падобна да футарала для чагосьці доўгага з устаўленымі пад рознымі вуглами люстэркамі. Паланайка хутенька ўзяла іншую дзівосную рэч. Крышталёвы чэрап – неверагодна дакладна зроблены, ажно ну можна ўявіць, што гэта сапраўды парэшткі такога вось празрыстага хрусткага чалавека. Ці не чалавека, бо чэрап быў неяк занадта выцягнуты ўверх. Лёднік жа схапіўся за шытак у цвёрдай скураной вокладцы, які ляжаў у той жа скрынцы, пагартаў. Ну... Стары махляр! Раптам вырвалася ў прафесара. А я... Ай, стары дурань! Тут жа прызнаўся са скрухай. Дроцікі індры, светлавая энергія... Ёсць шмат чаго на свеце друга рацыё. Фокусы адны. А вы чакалі знайсці тут нешта навукова вартае? Насмешна спыталася Леці, задаволена скручваючы прачытаныя пергаменты. Яе нямецкі быў зусім без акцэнту. І ў такую далеч за гэтым прыехалі. Тое, што доктар Дзімахляр, выяслынны прафесар Баўтрамеюс Лёднік, павінны былі ведаць. Прафесар пачціва пакланіўся. Ваша светласць ведае мяне? Пандора як найвялікшую каштоўнасць, Паклала кляйноды ў пазалучаную скрынку, якую ёй з паклоном падаў лёкай, з дапамогай прыслужніцы ўселася на прынесену абцягнутую аксамітам лавачку, пагладзіла сабачку агідна малога пухнатага і пляскатапысага, якога ёй паднёс другі лёкай. І толькі тады зрабіла ласку адказаць. «За вамі назіралі, доктар?» Калі вы хацелі набыць будынак агню і жалеза, я адразу заподозрила, што мы з вами ўжо сустракаліся. Толькі я была ў васковым выглядзе. Спадзяюся, вы не здымалі з мяне сукенкі. Па разгубленай фізіяноміі гэтага маладога чалавека бачу, што здымалі. <laughs> Ну, Як я вам спадабалася, вас пан? Леді зарагатала, гледзячы на збянтэжанага студыёзуса. Відаць, па ўсім яна займала гэткае высокае становішча, што магла дазволіць сабе вольныя жарты і не абцяжарвацца пільнаваннем этыкету ў размовах з тымі, хто нашмат ніжэй. На Багінская вырашыла, што па сваім статусе яна з іх кампаніі больш за ўсіх адпавядае лядзі і высунулася наперад, трымаючы пад пахай крышталёвы чэрап, які падобна цвёрда намервалася прыўлашчыць. Дазвольце прадставіцца, ваша мусць, я княжна паланая Багінская. Сястра генерал-майора войска вялікага княства літоўскага князя Міхала Казіміра Багінскага. Прызнацца, я не зусім разумею, што адбываецца. Захапляюся смеласцю князёўны, якая адправілася ў такую авантуру, ды яшчэ перапранутай у мужчынскі касцюм – промовила с легким поклоном леди Кларенс. «Поверьте, ваша мость, я не насмешничаю. Я и сама здольная на такие пригоды». Леди знов засмеялася, хотя яе шэрыя вочы заставаліся холоднымі, як горны крышталь. Пандора подала знак – І для панны Багінскай таксама прынеслі прыгоженькую лавачку, на якую панна зараз жа і ўселася урачыста, дэманструючы звыкласць да прыдворных паводзінаў. Як вы здагадаліся, я ў адрозненне ад вас знайшла, што хацела. Лэдзі паказала на куферак з кляйнодамі. — Без гэтых папер нашаму роду было цяжка весці барацьбу за спадчаныя землі і права займаць высокае становішча. Магчыма, самае высокае ў дзяржаве. Вочы пандоры злавесна бліснулі. Пракляты доктар Ді! Вы ведаеце, як каралева Бэс, Лізавета, яго адорвала, давярала яму, А ён пад канец яе жыцця зусім разбасціўся. Заняўся чорнай магіяй, звязаўся з келю, якога вушы былі абрэзаны за падобку манетаў. Ды Заадно аферу з няшчасным польскім графам Лестерскім, якога яны ўшчэнт абабралі, дзе і варта было пасадзіць у тауэр. Кароль Джеймс дык увогуле махляра пагнаў. Але дзі! Дзі! Быў час знаходзіўся вельмі блізка ад трона. Яму давяралі на захаванне важныя дакументы, прынамсі тыя, што тычыліся паходжання майго прадзеда. Так, прадзед быў каралеўскага роду. Вы кажаце пра сына лорда Дадлі каралевы? Удакладніла панна Багінская. Леді скрывілася. Давайте не называць імёнаў. Усё трымалася ў такой таямніцы, што яна дагэтуль можа забіваць. Мой прапрадзед меў уплыў на каралеву і усяляк угаворваў яе прагнаць махлярадзі і перастаць верыць ягоным прадказанням, і ўрэшце доктар патрапіў у апалу. Яго выгналі з Кембриджа. І пасля смерці каралевы доктар Дзі вырашыў адпомсціць. І дакументы, якімі мае продкі маглі пацвердзіць, высокое походжанне зніклі. Дасканалыя рысы пандоры выказалі лёгкую пагарду. адпачынак гэтага паганскага доктара пазбавіў пазбавіў наш род надзеі на трон. З тэстамента доктара Дзі стала зразумела, што кляйноды, засведчаныя каралевай Лізаветай, дзесьці перахаваныя. Гаварылі, што доктар даверыў ключ да сваіх скарбаў васковай ляльцы – Але прадзед жыў нямецчыне, змушаны хавацца ад ворагаў, якія баяліся, што ён уступіць у змаганне за ўладу. Калі ён змог вярнуцца ў Англію, каб адшукаць васковую ляльку, якая, дарэчы, была зробленая ў выглядзе самога доктара, той ужо не існавала. Пры каралі Джеймсе мніхі яе спалілі, як д'ябальскую рэчы па-свойму мелі рацыю. А далей... Выпадок. Пандора коротко уздыхнула, расправіла складачку на спадніцы, як быццам не было нічога важней за тое, каб гэтая складачка была раўнюткай, кранула капялюш. Прыслуга адразу ж паднесла пані круглая люстэрка ў золотой аправе, якому Пандора ласкава усміхнулася і працягнула гаварыць, любуючыся сабой. Я, ведаеце, мала жыла ў Англіі. У нас замкі ў Нямецчыне, Швейцарыі. Калі ў Швейцарыі пайшла мода на васковых лялек, бацька захацеў замовіць такую вядомага майстра Вакансона. У выглядзе мяне усе з маленства захапляліся маёй прыгажосцю. Леді сказала гэта без усялякага какетства проста як факт, ласкава усміхнулася люстэрку і нарэшце адвяла ад яго вочы. Гэта было забаўна. З мяне здымалі маскі, абмяралі. Майстар і распавёў, што да яго звярнуліся ад літвінскага князя, Э, як яго эрдзівіла э, э, папрасілі пабудаваць аўтамат на аснове старажытнага механізма. Як толькі прагучэла імя доктара Дзімы, бацька адразу зразумеў, што гэта шанец. Прапанаваў вакансону выкарыстаць для лялькі з механізмам доктара Дзі маё аблічча. Майстар працаваў тры гады. Пакуль я васковая пачала маляваць свой малюнак. Тады ваш бацька заплаціў, каб майстар прыбраў з механізма важную дэтальку. І малюнак больш ні для каго не з'яўляўся каб аўтамат пры наладжванні мог крэсліць толькі нешта няпэўнае, працягнуў лёднік. <laughs> А навошта было дзяліцца таямніцай? усміхнулася Пандора. Бацька гатовы быў і сам аўтамат выкупіць. Толькі вакансон страшэнна ў парты і дзёрскі. Слово гонору, репутация майстра, повинен выканать заказ клиента, нават под страхом смерти. Батька задоволился тым, что малюнок был у нас, а автомат сапсаваны. Где находится скарб, догадаться было не тяжко. Дом, прозванный огонь и железо, побудованный над сутарэннями, где колисти дейничала таемная лаборатория — доктара Ді, і адбываліся зборышчы адэптаў чарнакніжнікаў. Бацька адразу выкупіў гэты будынак. Паверце, абшукалі яго грунтоўна, але ніякіх сховішчаў адкрыць не ўдалося. Музыка шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча музыка кампазітара александра літвіноўскага выканаўца артыстка маргарыта захарыя